हा, पोजा अर्खा मकत अब Потом зонги ая обихат неде. Пнай капием же ха ка анде ну ко ха. Ка ну ко ха. А ка ну ха их мод куй ну ко ха и ха де ту ка те их мод. Ха жан де хин мде ка пшен не ке пя ту ка пше чок ка ту ка пше де ке оте. Хан ха те их мод тип на. Ко по ну их мод шн де да му ка у на ок мод ну ко мод кен я би кин ну ко ви де ка те их мод по на ха ка най де де сон ко шо ле респонс о де их там Rockbands mm, kapstet pagtawag. Sa zaha via on the kundahin about the sahandahin pagtawag tahayayuk. Hayum zum kanyam da oppe oppe benam da psa. Hade na via on the da. Hade ni mi ich tekin ni kapstet. Hade ni zum ich hade ni mi ich gut und hade in der Tamuls gott. Hör, man sollte ni ich gut in ich zu machen, gut dann den Muts gott. ku maka bepuh ka ti ka mau ku kau mem kau mau tak se tham an bik te nye gas pan se na ha dai ko ya ba ot te ko ku ha nen dai hin dai dan dai vi na ko sne wa da ha i học ko mu ju ha ba ok no hi ke ka ba de i sha ma ka ba de um ko ma ka te shon u na mai u te có de ha ku de mat ko ok zu ga ich pe ja А мат мат гог за юкуди яка та аби квинаки уш. Вот сад гог хоп таги пат та пынунг haats pappat vengsan haute gag. Ho. Ka hade ich ich schon tug auch kenne. Hade in ich hade ich hade in ich hade na hade na ma ho yam ich. Goda hade tag ich pat da ho de wieder da zum gehen chim go de go ich mode da so na ob auch kein chim arzt. Hade in ich hade mit dem dann macht da schuk mach hade dann macht. Goda na ma ho.